Si te preguntas por qué dije que no, fue porque amo esto. Si te preguntas por qué eres quien dolor, es porque soy honesto. Si te preguntas en qué momento y dónde estoy, ya no importa el tiempo. Si te preguntas dónde carajo estoy. no Otra vez yo me voy a equivocar Esa puta me ama pero AMAN hablar Tengo en el pecho una herida del tamaño de una palabra soltada Estuvo siempre a mi lado Era incondicional, no nos quiere ver juntos, somos demasiado Como el sol y la luna estamos separados Hagamos un eclipse solar Sueño que bailamos en la lluvia Sueño que bailamos en la lluvia la lluvia. que bailamos en la lluvia. sueño que bailamos en la lluvia. Sueño que bailamos en la lluvia. Casi estoy muerto, piso el aeropuerto, sana y almuerzo pa'l hotel. Siete conciertos, yo por romperlo con fuerza en el cuerpo y en mano No sé por qué no puedo estar bien asfixiado en Buenos Aires Necesito un cambio de aire No es tan fácil ser un tiger No sé por qué no puedo estar bien Me siento asfixiado en Buenos Aires Necesito un cambio de aire No es tan fácil ser un tiger Sueño que bailamos en la lluvia Sueño que bailamos en la lluvia que bailamos en la lluvia. Sueño que bailamos en la lluvia. Sueño que bailamos en la lluvia. Sueño que bailamos en la lluvia. no en Buenos Aires. Necesito un cambio de aire.